41. pitanje Da li je šerijatska kazna za ženu koja počini blud sa osobom istog spola ista kao i za homoseksualce? Bismillahirrahmanirrahim, za koji čini ovaj čin lutov narod, poznati da mora ubiš oba osoba bez obzira oženjeni ili nije. A za žena koju čini ovaj, nema određeni kazna, ali mora za njih kazna, koji će biti uzor za sve da nismo niko tako učinio. Mora stroga kazna razumjeti od ljudi koji vodi, razumjeti da budi za njih pouka i za drugi nismo učini ta prljavaština. Allah najbolje znao.